мир. Да поканим сега страданялата да ни изподелят Словото, да видим точно от Господ ке сбори проклоня. Боже, ние те молим да благословиш. По името на Исус ми даш помазание на сборението, Господи, тия сбори бият запечатени нашите сърца и нашите умови, Господи, и да излезем променени тук. Окрепени, подигнати и усилени. По името на Таткото, Сина и Светия Дух, викаме. Амин. Амин бях на може да вървя да кажа, ти Пала на пиеше до Несера и имаме супер. Чешма и... Мисля, че... Сега спомням, знаете. Не, Значи, ова вечер ти споделям с вас едно шо. И аз си го научи за мене. И така, за да ти любили на глава на вас. То е какво да е, послушаме Божието нас и да оживаме в Божието присъство и да се изпълнуваме с Бог все повече и повече. А, може би имате случайно за тази тема повече е, проповеди, но то не е лошо пак да го, да го слушаме то. И накрая, вместо така, и го практикуваме само да в салата, няма да е много дълго. Всички го практикуваме накрая. Значи, ако ние сакаме да дадем на другите и да го покажем Божието присъство, какво ќе го дадем и ќе го покажем, ако ние самите не сме изпълнители с това присъство? То ви е слично како пример како една чаша. Ако е празна чашата, не може да даде на никой нищо. И тоа, ако чашата се полни и полни со Бог, все повеќе и повеќе, таа ќе прелева, ќе прелева и ќе ги достигнува другите. Секој ден од нас сака ако ќе отиде некаде, още пред да почнем да збореме, да кажем дека го чувствува нещо, в нас, дека има по-различно. И верувам дека от вас се го искусира т.е. някой ви е кажал. У Новиот Завет 15 пати пишува какво да го слушаме Божия глас. Има и 15 е, пати го пишува кой има уши да слуша, нека слуша. Е сега, има тук някакви значи, се Значи две уши. Е колко ни слушат, той е веке друга работа или колко сакаме ние да слушаме, той е веке знак прашане. Значи, да имаме уши да слушаме, а сега ако имаме, то го потвърдиме. Ако сакаме, можем да слушаме. Е, оно, що сакаме да го слушаме, или оно, що и аз го сакам, или нали? оно, що е правилно, така да и ние и на този начин си избираме съветници. А оствари тия съветници трябва да ги бираме според светото писмо, дали они веруват в Господ, дали може, дали са повече време на верата. Значи трябва да сакаме да слушаме, не много, е що ние го сакаме, не много, е що Бог сака да го каже. И трябва да избереме, да ги употребиме тия наши уши, за да слушнем. Значи тази способност, за да го слушам Божия глас, трябва да бъде развивана и то постоянно, всеки ден, дори може би повече пати от ден. Защо във време на неволя некои път повече се молим и повече па и слушам. Затоа што нашето тело се налага като една стапица и у и тогава се викаме, морам, морам да, да слушам за ситуацията, да видя по-скоро решение. Нека е да оставам по-дълго време в това ситуация. Значи той е веке нагло на телото, за да може да преживее. Затова тогава се свъртуваме повече към Господ, па дори и тогава нека път постеме по цели ден, да плачем към Господ. Господи, ке постам, няма да я, няма да правим то сето, дека не слушам от Тебе. И такви примери исто и много, стари в много. Значи, много често во очајот, во нашата слабост, во нашата неспособност или потреба, слушаме от Господ и То ни е потребно. А трагедията е тоа што повеќето од нас, како што кажа дека само во кризи, меѓутоа Господ ни е потребен за секој дел од живота. Например, не можем да кажем, Господи, трябваше ми за работа да отлучам, трябваше ми да отлучам или трябваше ми да дай здравие, или трябва ми да, да се преселам някъде. Ама, например, за младите ево, за дечко и девойка, не сакам да слушам, аз ки се отберам, не ти да ми биеш. Или пък нещо друго си избереме, за кое ще оставаме си една собичка малецка, е на кукия и от тази соба, и него пущаме Бог да влезе. Аз и моята приютна совест, до Господи, ти нямаш право там. Трябва да го променяме това и да допущаме Господ да донесе тази светлина всекъде и всекъде да го слушаме Неговия глас, защото трябва да го правим. Все додето е слушанието на Божия глас не стане важно за мен и за тебе, ние няма да научиме да слушаме нито бързо, нито точно. Горимяните 10-17 вели, Вера предлага отслушания на зборовите от Бог. Значи трябва да слушаме. Пак се сборува за слушание. И во Евреите 11.6 Вери, а без вера не е можно да му се угоди, защото кой му на Бог – treba da veruju da ima Bog i da bi bi Они oni koji go bara ili oni koji što go sluša. Ако ние го бараме Божиот глас, ако го слушаме, Господ ќе го произволи. Значи, нашата цел и нашия правец и сето оно сакаме да направим, направиме, мора да биде градено на Божите зборови. Луѓето кои што имат верба во Бог, си живеат со чувство на мир, без разлика дали околу нив е војна и ситуациите са лоши, и живеят в отмор и в победа. Луѓето ги гледат неговите битувања като стварност и развиват всеки ден и го практикуват. Како што пишува на едно место во Новиот Завет, вика тие секоја мисла ја покруваат на Христос. Значи, кога ќе ни дојде некоја мисла, кога сакаме да слушнеме од Господ, треба да ја отръгнеме. Или пък да не се фокусираме на такви мисли, да не читам и гледам. И аз, например, по-напред имаше обичайна, на пощо не гледам вести и на компютъра си читам вести, що се случва. И все не е лоши вести, до сега не е имало добри вести. Северна Корея да нападне, <laughs> Америка, то, терористи. И той ми беше взело главата и вика на децата, пазите се, Бог случва, Бог случва. И накрая Сара ми вика, добре, ако решил Господ да умриме, ки умриме, и дома, и со се <laughs> кой да нападне добро. Значи, изборот е наш. Дали ќе дозволиме Неприятел да ни става мисли или не, значи, то си е наше. То е какво? Замислите си мула мува да имате дома и она ви се раздава. ми да пак, и ще и пак дойде. И накрая вземете палката, там ще и е готово. случва за слушание на Божия глас или Божията готовайна ще ни доведело цялото Негово Слово, е да превземеме акция. Не само да викаме веруваме, веруваме, има а разговаряме. Веруваме, а някой път се обнесуваме, като да не веруваме. И имаме доживан, например, ако, например, летно време се молиме за дождь, и ако веруваме, трябва да си ги вземем чадовете и да веруваме. Еднъжка бяхме свъртили с Анна Мария и Ангел сите заедно от в Мямбале, с околата долу и на пъти, с омарката и Ангел вика, айде се молим, вика, Господа да ни дай на нас кола. И почнаваме да се моляме. и добавя ред на Анна Мария, она не знам колко ми беше 4, вика, аз не се моля. Защо не се моля? E você gospodarkizleler kovaporken bakın anladın. Neyse o yani nasıl olacağını hiç doğru bir ders katılıyor. Gospod da сега посмотрим. Ако веруваме дека децата ги се мажат, да почнем да правим список за сватби. И аз си направих список за сватба. Следния човек ми почвам да смешвам. да, да значи, за, за това трябва промена в отрисуванието, а то почнува, за да се променя отрисуванието, почнува с промена в мисленето. Да ги филтрираме мислите, само тие, що се в с Божието Слово, трябва тия мисли да не водят. Затова направите извърт и напор ума да не биде фокусиран на Бог, Например, то е исто като да Менеш ги програмите на, на телевизорот, каналите и ти избираш къде ги гледаш. Ние сега баш кога там а, нещо кажувахме проблемите наши и баш тази жената, що ме подчуваше, вика, от ти си го додал ниското твое на друг, <laughs> трябва да си го вземеш нацът. Значи, нашия дом, на кой клиника се фокусираме и на кой кадък на мислите и ум. И а, да, имаме, да имаме едно време да се фокусираме на Господ, Значи, почнете са малко, всеки от вас вероятно да го има това, и по, по, после това да са повече и повече. Не само да се молиме, тук и да чекаме на Господ. И да се обратиме на Господ във всички околности. А понатъмно той ти ни стане като един природен рефлекс, развием преку навика, така да веке кара и да сме шо и да се случува надвор и да сме без разлика, можеме за минутка да застанем и чеки малко и да услушнем Божия глас. И ви прочитам <clears throat> от Римяните 8, от 9 до 14. Но вие не сте в тялото, тук в духа. Ако Божия дух наистина живее във вас. Но ако него го няма Христовия дух, не е него. А ако е Христос във вас, тогаш тялото е мъртво заради грева, а духът е жив заради правдата. Ако наистина във вас живее духът на оно, който го възкресен Исус от мъртвите, оно, който го на Христа и ги оживи вашите смъртни тела като своя дух, който живее във вас. Според това, братя, не сме му должници на телото, за да живеем по тело. Защо ако живеете по тело, ги умрете. Но ако при ги умрътвувате телесните действа, и живеете. Сите ония, които ги води Божия дух, вие са Божи синови. Именно, Него примихте духът на робство, за да добидете пак в страх. До 14. Я И галатяните, 5.16. Галилеяни 5.16. А велам, одите в духът и няма да ги изпълнувате страстите на тело. Значи на двете места, всяка да кажа, ако ние се изпълнуваме със Светия Дух, той ки ни стане стална навика или се Божието присъства и така да, понатам ки го слушам, на всеки момент, че Господ сака да ни каже то ви е исто ако, например, родите в друга земя и учите го јазико, за да можете да се разберете, бидейки они не ме разбират вас. И ние сме жители на небесната земя и затова трябва да комуницираме с Господ, да Господ ни кажува. Е, Бог заради това, сега малко биология, изградил у нашиот мозък една функция, що Постоянно ги филтрира неважните информации и се фокусира на едно, що е важно. Интересно е, що децата в школата ще ги учат сите предмети, история, биология, география, било кой да е хемия, физика, сите го докажуват постоянието на Бог. Само трябва да се фокусираме на това. И значи тази систем, що Господ го ставил в нашата глава, можете да видите на интернет и ги прочитате повече. това се вика Reticular Waiting System или RAS, RAS викам. И той а, систем устvari е клетки, група на клетки, кои што правят едноделчево мозоко, што е како малия връз и обичал се наоѓа сега е ни главата, тука некаде, ама внатре. Така, нека тук. И на средина. Очи. Да. И той дозволува а, блокира ги или ги приема сите чувства, а, исто чувствата от само, само вкусове дека е го а, го филтрира. Другото сето го филтрира, дозволува на да влезат информации кои што се битни, кои што ние сметаме дека се битни, а оние кои што не се битни, тој ги тръгва. Ако тај систем раз не делува, може да полудеем. И то, за тоа се появува шизофренија, тия Алцхаймерова болест. Исто така е потвърдено дека аутистичните деца исто имат дисфункция на тази система. Но имайте на ум дека ние, свестно или несвестно, одлучуваме що трябва да влезе към нас, що трябва да излезе. Или що е битно за нас, или що е опасност за нас. И затова трябва да се запрашаме дали тази рас систем е програмиран според библискиот принцип ще го прочитаме Филипяните, според библейските принципи, Филипяни 4.8. Чекай, сега да прочитам, но давай е много зараз, защото ще е по-убаво. Върнете се на осъм. За край, мои драги приятели християни, стремете се към оно, що е вистинито, честно и правилно. Оно, що е невино, любезно, на добър глас, вредно и ценето. Значи филипяните ни кажуват да медитираме на тия работи. Дали тая една система е програмирана на работи, за кои ще читаме, вълните или ако читаме други работи и се фокусираме на вести на, на сето лошо, що се случва, тогава се фокусират на работите от светът. А, ще ви го прочитам Псалм 63. От 1 до 11. 63 от 1 до 11. О Боже, Ти си мой Бог. Горливо те бара Тебе. Моята душа жедна е по Тебе. Моето тело копне е по Тебе, како сува жедна и безводна земя. Те согледам в Тебе в светилището, гледайки Ти е славата и силата. Твоята любов е по-добра от живото, Моите устни те слават. Така те да благословам додека съм жив. Во Твоя име ги, ги кревам раците. Моята душа ќе биде сита како от сало и масло ki te falam so radostni usni. Си спомням за тебе в постелата, размислям за тебе в нощните деяния. Ти ми стана помощ, радостно извикувам в сенката на твоите крилия. Моята душа се прилепува към тебе, твоята рака ме подпира. Они ще отуркат моята душа към пропаст, нека слезат до глобочините на земята. Нека и бидат предадени на властта на мечът, нека станат плен на лисиците. А царът ке се весели в Бога, ке биде фален секой, ще се полне в него, защото ќе им устата на Они ще зборуваат невистина. Значи, ово е пишувано кога Давид минувал него ли, в пустина. И все тој не, не се фокусирал на проблемите на неприятел, които ще било около него, тук той се фокусира на Господ. Какво да бидеме ние светлина на света, ако нашите умови се полни со негативни мисли? И то не е само Нели, нали, човекът мисли позитивно, мисли позитивно, мисли. Не е само да мислим позитивно. Да мислим, да се фокусираме на оно, що Господ го прави, да се фокусираме на оно, що го сакаме и да почнем това да го правим, ствари да делуваме. Ствари много от за и раз систем, дека ние свестно можем да направим нещо да се случи. Айде да ви кажем, например, анти и Милче кажу, дека никой пат не е с авион. Mm. И они се маки пътуваме на ден со Бог. Ами. И стварно пътуваа со Бог. Значи, сега ви кажа, наш Сара завършува у края на април и она и погнала от баба и ке дойде у Литвания. И е кара баба и да си направя пасиш. <laughs> жена, викона, Даниелка, ке ме каниш на сватба, кятка ти ке правя. Викам, зови се, не знам, мощ няма, това, ако ми страна. Вика, и да не ме кажеш, аз ти дойда. така. не, вика, неко луѓе нема не. Они се отлучват и така ке си направят. Значи, тази система, повече да съм за него, вика, се фокусира, може да, да се фокусира на позитивното. Той, например, на майка или има повече примери, кога майка има бебе, и, а тук има всякакви звуци. Минат хори, надвор, свират сирени. А днесното е дете, когато заплаче, она го слуша детето и станува за него. Или ако сте загрежали хората на работа, когато навиете сата, на мен ми се е случвало пред сата да се разбуде. Е, е. Знаете ли, сата, като звони, вие трябва да бъдете станати. А, той може да се фокусира на негативни и, например, луѓе ще живеят на аеродром и има бука. И тук стана тази да И то се тек на времето, ведно они не го слушат това. Не слушат бука. Исто, аз знам ние кога ами това Литвания, сега живееше до морето и навечер, фу, братле, това, фу, буча целото. И то се тек на времето, после веке, готово, него да слушаш. Или па загледание. Например, аз не можем да препознавам отпечатък кой носи начин. и затова през Александра я пришла към ти сега. Първо ти носи начин. Има нека не разпознават тия работи. Значи нивния систем се фокусира на нещо друго. То си замисля, дека то не му е битно и го фокусира, го приметува. Или индивидуално разбиране, тази система работи така, така например, ако се случи да се обикайте надвор, пет луги ќе ви кажат различни импресии. Некои ќе рече, леле, се да кръв на секаде, тај го удрија, тај отиде на полиция, а некој ќе ви каже, е добре, да имаш некој малко повелен, дојде, е готово, прави се работа. Значи, секој е гледал ситуацията с различни импресии. И фала на Господ, съм нас сите различни така е близо, други може да си покажем ти, що, що ти забележа, що аз забележа, да си го споделяме тия. Значи, ако ти отлучи дека нещо ти е видно, тай раз систем ти, ти го обрати вниманието във всеко е време Ти го изфилтрира те невидни работи, ки се фокусира на, на шо е видно в момента. и еднъж кога ти си речеш, гумо, ово е невидно, ова мисла, идея или е звук, слика, чувство е или ово, е битно за мене, той систем го, това го мозък регистрира и той е буден. Значи, а, е, ти ги донесе всички тези информации от твоята свест и когато ке облучиш дека слушанието на Господ е битно, Он ти го Бог на първо место и ти ги го слушаш толкова интензивно, всеки ден, докато майката го слуша детето. Той е като един ангел на нашите умови, гарден, ангел чувар или някой ще отваря врата, затваря, пази, кой ке влезе, кой не. И колко повече го развиваме това, толкова повече ке го слушаме Господ все повече и повече, но и докато ке го слушаме Господ, тук е много обидно, веке да отидеме и да го направим точно слушна. Например, като потикне или посетия тази, или купи на taj нещо дайно, или охрабри, пушти нещо по интернет, пошо и да яви се, помогни. И трябва да се направи, ако е можно, момента, за точно, ако не го направим, значи може да се забравя и на този начин после ти му биде нали, на ум, ако не е битно, Натам дали ќе го направи. Е, и ќе ви прочитам во Матеј 13 глава, 12 стих. Практично. зашто на оној што е отворен за она што јас го получувам, ќе му биде дадено Уште под длабоко разбирање, а на оно што не сака да ме слуша, ќе му се земи и оно што го има. И че Сето во кажува дека ако сме отворени, ако го слушаме, уште повеќе ќе ни се даде уште повеќе, уште повеќе. А на оние кои што не сакат, ќе му се земи оно што го има. А, јас би сакала сега да го направиме тоа в пракса со тоа што ќе пробваме 10 минути да бидеме у тишина и ако забележите, когато бидеме у тишина, ќе слушате звуци, што порано не сте ги чули. Например, вода, капка, шушка нещо, струята зуе или нещо такова. И от това пробайте да се фокусирате на Господ. Може би ќе ви биде тежко, тоа што е 10 минути, повеќе време. И не да сборите уярци, не да се молите, него да мислите на Господ и, и да го поканите Господ, да речете Господи, що сакаш да ми кажеш на мене, що сакаш да ми откриеш на мене. Не за друг, не за брата, за сестрата, не за ситуацията. И то ги го имам, и то само го имам. Сега може би ги биде тежко за тоа што ние сме петепшталци и много сакаме нали, да се, да се да, да декларираме. Мегитоа ние починаваме ово да го практикуваме и пред това го практикувахме не с такъв интензитет, сега пробуваме всеки ден, но че го застанаме 10 минути, някой ако се спирих и го разбудиме. После, после тия 10 минути, после тия 10 минути аз ги гледам, значи може да, да виждате, може да гледате. Ако случайно дойде един един брат опишуваше, вика, и аз се замислувам какво е на река. И той дойде от някой мисля главата за дома, за деца, вълна, фърна го река. Па ми от него, па ги хвърлям река. Не ли, отстрана се, значи, ки ви давагат слики някои други, ки ви дойде, ки ви покаже нещо. Що трябва да направите утре, що трябва да работиш, къде трябва да отиш. Но хвърляйте ги, хвърляйте ги. И поканите го, дали Господ Исус ще дойде, ки ви каже нещо, дали ки ви прегледне, дали защото направите видео и накрая, ако завършите 10 минути, би се казва да споделим груп на тази страна и кой сака да се споделя, що е слушнал, кой сака, не е морално. И после ще се молим един за друг. Така да, знаем повече. не се полюбите. Ако има нещо неясно, може сега да пращате. Ако не, pravilnostima. Kroz primjer kanove i dvojke prisustvo do dvoje veselja koji pripada od vas pojedinično, da ti ne izboriš, da nam praviš i da ne